Slaap maar voort, Maria. Mag die Here jou seën. Die Here het sy woord aan jou volbring. Wat sal die kindjie wees? 'n Groot profeet? Wie's daar? Vriend Josef, is jy wakker? O, leef nie. Dis jy. Maria slaap. Ek rus maar nie kom gerus byne. Maar wie is hier dan by jou? Dis my familie en herders. O wees gegroet, moeder van my Heer. Ons is die herders in Bethlehem se stad. Ons het die engele hoor sing. En hulle het ons vertel van die ou kleintjie in 'n krib. Die Messias. Die saligmaker van sy volk. O, loof die Here.